ostegunos à libre Eta ez, eh, eski eta zugu esperientzia bat entzunen, bena ustegunoz bezala kronika librien tenoia dugu, eta eginkuan Vietnameko gerla dugu aipatuko. Balin bauek ez uh, entzun dugu hau aipatzen Amerikar filmei esker, Hollywoodek horra dien film andan ahortaz aibeitia, bena bazianakitena Vietnameko gerla ez dela subiran estatubaten estatu baten inbasioain istoia, sobietar eta Amerikaren eskutik, Zentalehenago, frantsesen menpe zen. Kolonia eta protektora hartian zen eskualde bat zen, independente ez zena. Vietnam beno lehen bazen Indochina, behar bala entzun duzia ipatzen. Eta ordin Vietnameko gerla beno lehen Indochinako gerla iganda. Ze agituden han garaian ikusiko dugu. Bigerren gerla mundiala ondoko frantses kolonietako gatazkak aipatzen ditugula ikusutan pentsatzen dugu Algeriai. Bena ez da bakarra eta hau eta eh, bakarra izan gaur ikusiko dugun bezala. Himetsu mente erditik goiti, Frantziak be imperio koloniala handitzen du asian. Kosen Chinaen inbazioa ekin hastez mirazortzin eta berruita Ondotik, Kambodz, Laos, Tonken eta Aman eskualdiak ebai inbatuko dielaik. Eskualde hoiko, Frantzez kosen izena hartuko die mila bedatzuinta bostan. Ben hau, ez da bat eh, egiten dian eskualde kolonizatu, horren barnen behitia ipatutako eskualde desberdinak, eta dienak, eta ez dienak bermaneaz kontrolatuik zumait koloniak izanki eta beste zumait protektora delakuak. Eskualdi, eskualden arteko ezberintasun horrez gain, frantziak begiatzen du alkola, opioma eta errisaen kontrola. Eta horrez gain zerga handana plantan ezarten dutu leku horietan ahal etekin handien elkitzeko. Bon, prefosta, eh, jabaki hoik ez dia hun hartuik herritaren gandik eta lekuka erresistentzia taldiak hasten dia osatzen. Mena ez eragin handik ukeiten. Mila behatzen eta hogei garen urtian, mugimentu popular zumait hasten dia ideia komunistetaik izigarri hulian, bai eta sentimentu nazionalista baten hatxarria ekin. Honen bu hagertzen delaik enguien aikok. Ezagunago dena, Oshimin izen ekin behar bat zieke bai entzuna duziena, behantago, aipatuko duguna berrizeen. Geugota denboa habo igaiten, geugota matxinada popular tipiak agertzen dia indar kolonialak zapaltzen dienak. Bigarren gerla mundiala arte horrek mundi osun kambiamen handiak ekartzen behitut. Aigia, eskualdian kambiamenak lekuko alderdi komunista Vietminak deitzen dia eta eh, japonesek. Die ekari, garai hortan Japoniai hasten behitzaio imperio kol kolonialaen handitzeko gogua. Gerla mundiala izanki, Japonia baliatzen da, Mantsuri eskualdian inbaditzeko, Txinaen parte zena, bai eta Koreaen inbaditzeko. Baita mina behatzen eta bostetik goiti Indochinaen parte bate inbaditzen du. Frantzia urte hartan badutu be herri aldian be e, eta ez du hane kolonier kasu handik egiten. Oshiminek erraiten dia edo jamaiten dian alderdi komunista Japoniaen kapitulazioaz baliatuko da mina behatzen eta berroita bosteko e irailan edo setemez Vietnamaen independentziaen aldarikatzeko. Arapostu gija, frantziak, ebe armada, igorten du hat, Leclerc generalak hesiatuko du Vietnim, Vietminekin negoziatzen, eta hatxarri batetan ebai, ados jarriko dia. Horren lekuko, mila behatzen eta berroita seian, eh, edo mila behatzen eta berroita seieko maiatzen seian, hitzarmen bat izenpetzen die bi aldek. Arrezagutzen dina Vietnam, estatu libre gija, be gobernu, parlamentu, eta be finantzake, finantzaketaekin, bena Indotxinatar Federazioa eta Frantziako bat harzu en barne dena. Mon prefosta horrek ez du er, eh, Vietnam estatu libre eta independenta bezala sorrazten, bena kolonia batentako hau da habusinik hudiantzen dena. Prefosta ez da aski hau Vietminen tako eta hosiminei presioa ezartzen die geuta, herritarri uta habo, independentzia oso baten ukeiteko. Arazoak sakontzen dira mila behatzunta berroita seiko azauaen jimetzia arte. Nun eta nazionalista vietnamiar sumait frantxez aduanaen gainen tiatuko dien haifong herrian. Frantxez pro-kolonialistek hortaz baliatuko dira erreitekoa, erreiteko beharrezkoa dela koloni ohiaen berriz menperatzia eta azauaen hueita hiuan lau egun behantago frantxez itxas armadak haifong bombardatzen du 6.000 hil eragitez. Hoshimin Nordin herritarrei deiba eginen du mobilizatzeko eta inbadi itzaileaen kontre borokatzeko, hordia hasiko egiazko arazoak frantsesentako zeren eta armada antolatu baten kontre borokatziaen esperientzia barin bazien, mentezmente ai izan behitia hortan, hor laboai eta milizien kuntre edo milaka talde tipien kontre esen bergeiza. Hoik gordetzen behitzen eta ez usteko erasuak egiten, Vietminek ez die gerla deklaratzen bena bai gerria Bon, gerria zer den, eh? E, minuta bateko parentesia bat, gerria espainoletik hurra den hitz bat da, borrokako talde igikorrak biltzen dutinak, diasarpen gerla bat jamaiten dienak, ekintza armatiekin usutan, talde irregularak edo ez irregularak jamanik, egazko gerla batekin, eh, batekin alderatzen edo kamiatzen dina, ez dela fronteik, eh? ez dela bien arteko holako borroka bat egunoz jamaiten dena, bena eh, egunoz eh, otan jamaiten dien uh, ekintzak dira, eh? ez dira bi armatik buzbu elkartio kanai. Bon, parentesia urentuik, hortan urdin ez dira ujantzaik agerri gara naizia frantsegek. Surtuten, 1908a BDA txian, txinatar alderdi komis, eta helduko delaik Vietmine estatien parte handi baten menpeatzen. Eta hasten dira Vietminak laguntzen logistik aldetik, bai eta armak urnitzez. Hoi ikustez, eh? Amerikako estatu batuak hasten dira Frantzien susten gatzen. Zen eta guai arte, eh? kolonia baten eh, altsatzi, eh, kolonia baten altsatzen uh, eh, bazen eh, inbaditzailean kontre ezian deuze parte hartzen, bena komunistak barin bazen ordin hor eskia sartzen ziren estatu batuak aldikal. Bost urte, jauten du gerlak eta kaio, bilakatzen da frantsesentako. Ordin frantses armada Navar generalain agintupin da, kastor operazionia plantan ezariko dina. Helbu jazelaik, Vietminak dien bien pu eskualdi la ginastia, iparaldin den eskualde bat delaik, eta han izartzen dutu frantses armadak ordin, be hamalau mila soldaduak eta artilleria important bat. Vietnama, eh, Vietnamiarrak, mila bedatzen eta martxuaen hamahiuan Jap generalak eh, be igoriko dutu lautan hogei mila soldado eta txinak hornitutako artilleria. Eta azken arma hoiekin dutie frantxez soldaduak bombardatuko. Vietminek galduko dutie hoita bos mila soldado, bena haintzinin hameka mila pertsone, eh, presuner eginen dutie. Galtzegunen ondotik eh, frantses gobernia Pierre Mendez Franz bu independentziaen eh, arra negoziatzeko adosten da, mo egia errane eh, bortzatuik zien galtzegunen ondotik, eta mila behatzen eta berroita hamalaueko ustailaen hogeita batan, frantses armadak emeki emeki helkiko dia Indosinatik, Laos eta Kambodzak hen independentzia lortzen dielaik, bai eta Vietnamek. Bena azken hau, bi estatuetan zatituik date, iparaldian komunistak eta edo vietminen esku, eta hegoaldian Amerikaren harreme Amerikarekin harreman estuak eh, du duukenen dutie heritarek. Amerikara ordin geoguta presentzia habo, jakatsiko die Vietnameko hegoaldian eta iparaldeko aizuekin espeitzien entzuten ahal, beste gerla bat hasiko, hasiko da habo ezagutzen duguna Vietnameko gerla. Bena hau, ez dugu egun ikusiko. Astizkenoz, esperientzia bat Ostegunoz, kronika libre